salamat po. Pakikilala ko lang po sa inyo ang aking girlfriend na kilala ko dito sa barko. Buti nga po na hila ng angkla. <laughs> o, oh, sige na, Ma'am Michelle, tanong mo na. May panggastos ka ba? Ah, sige, sige, ha? <laughs> Tuwis pa. <laughs> Parang ang dumi ng tupis niya. Pero bago po ang lahat, nako, eto, tiyak matutuwa kayo. Ito po ang mag-amang kinagigiliwan sa Cebu, kinagigiliwan sa Manila at uh, nakarating na sa lahat ng sulok ng mundo. Kilalang kilala po natin to. Palakpakan po natin ang kilalang kilala. Ano ba pangalan nyo? Crazy Duo! Ah, sa inyo lahat, magandang hapon sa Cebuano, mayong gabi, Opo, sa Waray, maupay nga gabi kanyong danan, Opo. Uh, sa Ilonggo, maayong gabi kanyong mga totoo, Opo. sa Bohol, Marajaw, Karajaw. Uh, ah, Surigao, ah, Surigao. Marajaw, Karajaw. Uh, sa Bohol, maajong hapon kaninjong tanan. Uh, Ninja ray mo patay ninjo. Uh, <laughs> sa wikang Lebanon, happy birthday to you. Oh, <laughs> baka may Koreano dito. Korean. Oh, Korean. Korean words. Ay, hindi. May, may ano tayo, si Tom pala, no? Uh, ah. Uh, hello, hello, Tom, from, uh, <laughs> you know, another country. Foreigners. Foreigner. Do, do you wanna build a snowman? Okay. <laughs> Tinatanong Korean! Baka may nanonood na Korean! Ah, Korean. Oh, Korean. Ah, anyong sa'yo? Ah, bahala sa'yo. Ah, ano sa'yo? Tulog mo sa'yo para mata sa'yo. <laughs> Si mo Si Cebuan. Cebuano yun, pero tumawa sila, ha? Ah. Naiintindihan. Oo naman. Naiintindihan. Korean yun, di ba? Lumilin oh, daw, sorry po. Ah. Nasa barko po tayo ngayon. Oh, tapos nasa ang barko oras tayo. ngayon, yun, ah, alas 3 ng hapon. Oh, Nay. Ah, huwag kayong mag-alala kasi yung ah, schedule po ng paglubog ng barko alas 4 pa. <laughs> Oo, oh, mate. Ang ah. Maunahan natin yung paglubog. Ah, dadaong tayo 3.30. <laughs> Oo, te. Oh, kaya mag, mag, mag-pray na po kayo na walang delay. Kasi pag may na-delay, <laughs> Noy, marami yung mga babae dito. Ah. Ako'y nagtataka. Ano? uh, sa bahagi ng parte ng katawan ng babae, ano ang maput ano ang importante? Dito sa taas o dito sa baba? Dito sa baba. No. ah, dito sa taas. Dito sa baba ang importante. Dito sa taas. Dito sa Dito sa taas nga. May may prueba ka. May prueba ako. Ano prueba mo? 'Di ba nandito tayo sa barko? Oh, Tapos sa may shower doon. Pumasok ako. Oh. Akala ko shower ng mga lalaki 'yun. Oh. Pagpasok ko shower ng mga babae pala 'yun. Tapos? Tapos pagpasok ko babae hubot-hubad doon naliligo. Na naliligo. Oh, ganun siya oh, yung reaction niya. Ah! ah! Dito, Dito lang tinakpan! dito ang importante. Oh, tapos tinanong ko siya, ah, ma'am, sorry po, saan po ba yung CR ng mga lalaki? Tinuro pa. Saan? Sabi niya, nandun po sir, oh. <laughs> Hindi niya binitawan. dito ang importante. Jan! Dito talaga. May prueba ka pa. May prueba ako. Anong prueba mo? Nakakita ka na ba ng babae nagwawalis sa umaga? Oo. Oh. Di ba ganito sila magwawalis? Oo. Ah. Ganyan. Tinatakpan nila dito kasi importante. Ah. Kung importante pa yung nasa babag, sana ganito sila magwawalis. <laughs> Tama, ano? Tapos sa jeep, pag sumakay ng jeep, Ah. di ba pag sumakay sila ng jeep, gaganito sila, excuse me, excuse me. Ah. Wala akong nakitang babae sumakay ng jeep na nakaganito, excuse me po, excuse me. Oh, <laughs> tama nga. Ay, ah, ito. Bakit, ah. Bakit maputi naman ang, di- ang, ang dibdib ng babae? At ah, tinanong ko yung mga babae, Ano? bakit daw maputi yung dibdib nila? Oo. Kasi lagi sila nababra. Kaya nagtataka ako. Oo. Lagi tayo nagbibrief, bakit maitim yung singit natin? <laughs> Ay, kaya pala! Oo, bakit? Malapit sa tambutso. <laughs> Ang dadaan yung... Yung mga residue. Residue. May tanong ako, may ah, tanong ako. Tanong ka. Uh, ano naman ang pinaka malamig sa parteng bahagi ng katawan ng lalaki? Ah, syempre, alam ko yan. Anong malamig? Paborito ng babae. Oh, malamig. Kilikili. Hindi. Bibig. Hindi. Ilong. Hindi. Tinga. Hindi. Ano? Hin ang malamig? Oh. Singit. Bakit malamig yung singit natin? Oh, kung init pa yung singit mo, matagal na lutong <laughs> mo, bubo pinakamainit na parte ng bahagi ng katawan ng babae? Yung katawan ng babae, mayroong mainit. Pinakamainit. Oh. Alam ko na yan. Ano, ano ang pinakabahaging mainit na parte ng katawan ng babae? Ano nga? Oh, liig. Hindi. Ah, uh, kilikili. Malapit na. Mm, bunganga. Malapit na. Ah, uh, tainga. Malapit ka na mabaliw. Ito, ito. Ah. Ano, barko ito. Barko to. mo, matagal ako nagtrabaho sa barko. Ako matagal din ako nagtatrabaho sa barko, pero nahihilo pa rin ako. Alam mo na, di ba ganina? Ah. Nahihilo ako. Ah. Kasi nahihilo ako pag kasama ko ganitong mukha eh. <laughs> pero pag babae, ganyan. ah. Wala, nawawala yung hilog. Alam mo. ganyan, babae. Ah, how much your name? <laughs> eh, Barko. Ah. Ah, alam mo lahat ng mga ga- gamit ng barko? Oh, alam ko gamit ng barko. Ako, matagal ako sa barko. 20 Ako din, alam mo, pag, pag bago ka pumasok maging kapitan ng barko, ah. dapat marunong kang lumangoy. M- Marunong ka lumangoy? Oh, dapat marunong kang lumangoy. Ako, hindi na ako kailangan lumangoy. Bakit? Lulutang na lang ako eh. <laughs> Ito, itatanong ko sa iyo, ha? oh, sige. Taga-barko ka, di ba? Oh, Ilan ang angla ng barko? Dalawa lang yan. Dalawa? Dalawa. O, oh, halimbawa, oh. maglawig ka. Oh. Andun ka sa gitna ng dagat. Oh. Tapos maabutan ka ng bagyo. Oh. Anong una mong gagawin? O, oh, syempre, ibababa ko yung una angkla. Aba, galing. Ganun lang yan. Pagkatapos, sa unahan, may oh. bagyo naman. Ano oh. ang una mong gagawin? Anong gagawin mo? Oh, siyempre ibababa ko yung pangalawang angkla. Ganun Pagdating mong sa unahan, may bagyo pa rin. O oh, ibababa ko yung pangatlong angkla. Teka, teka, ang dami mong angklas. Sabi mo, dalawa lang. Eh, dami mong bagyo eh. <laughs> Ganito na lang. Ah. Ako kasi, before ako nagkapitan ng barko, psychologist din ako. Psych ikaw? Oo. Psychologist ka? Sa galaw pala ng tao, alam ko na kung ano yun. Yat, ba? Oh. Ala, galaw pala? Galaw pala, alam ko yun. Yatira? Oo. Oh. oh, sige nga. Oh. Ito, subukan mo ha. Oh, sige. Oh, galaw ha? Galaw lang. Oh, oh. hulaan mo ito. Ano ito? Oh. Ah, <laughs> jellyfish. Hindi. <laughs> oh, Sipon sa tubig. Hindi. Ano yan? Eh, kamay. <laughs> Sarapan mo lang, <laughs> hindi mo nahulaan. Ito, ito, ito. Oh, ah, oh, ah, yan. Ano to? Oh. Oh. Oh, nagbigay ng pera. Ah, hindi. Oh, nagbigay ng ah, pagkain. Ah, hindi. Eh, ano yan? Hindi mo alam? Ah. O, ibabalik ko na lang. <laughs> Ito, ito. Oh, sige. Ito, ano ito? Oh, oh, ah, ah, oh. ah, saging! Hindi. Ah, pineapple! Hindi. Ano yan? Hindi. Ano Hindi yan? mo alam. Microphone. Microphone niya. Yan <laughs> eh, na to! Anong ginagawa ko? Oo. Hep, hep, Oo. hep. Wap! ah, alam ko yan. Wap! Wap! Wap! Na, alam ko na yan. Ano? Ah, nang hampas ng aso. Hindi! Oh. Ah. Wap! Wap! Wap! Wap! Wap! Wap! Wap! Pa! Nagpipinsing! Hindi! Eh, ano? Ano yan? Nagluluto ng lechon kawali. Bakit? Di ba ganun? Oh, gumaganon ako. Ah, kasi yung matika ay tumatalsik. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Tapos dito may naluto na. Oh. May aso kakainin yung pagkain. Hop, hop, pa! Patay. Ito, ito. Ah. At ito, ano ito? Oh, oh, hop, hop, hop, hop. Oh, ha. basketball. Yeah, hop, hop, hop. Oh, basketball. Hindi, hop, hop, hop. Softball. Hindi. Ano yan? Naglalaba ako. Mahaba yung sampayan, kaya tinalunan ko na Oh, baba! Oh. oh! oh! Wala. Oh, mayroon ka pa? Oh, ano to? Ah. Nahilo. Hindi. High blood. Hindi. Ano yan? Makikita mo sa inidoro. Ma ano? Yung UFO. Subukan mo i-flash, di ba? Gaganon yun. Yan, maraming maraming salamat po. Kami po yung Crazy Duo.